Book 2 მატარებელში მატარებელში ეს ბერლინის მატარებელია ეს ბერლინის მატარებელია როდის გადის მატარებელი როდის გადის მატარებელი როდის ჩადის მატარებელი ბერლინში როდის ჩადის მატარებელი ბერლინში? მაპატიეთ, შეიძლება გავიარო? მაპატიეთ, შეიძლება გავიარო? მგონი ეს ჩემი ადგილია. მგონი ეს ჩემი ადგილია. მგონი თქვენ ჩემ ადგილზე ზიხართ. მგონი თქვენ ჩემს ადგილზე ზიხართ. სად არის საძინებელი ვაგონი? სად არის საძინებელი ვაგონი? საძინებელი ვაგონი მატარებლის ბოლოშია. დასაძინებელი ვაგონი მატარებლის ბოლოშია. სად არის სასადილო ვაგონი? დასაწყისში. სად არის საძინებელი ვაგონი? დასაწყისში. შეიძლება ქვემოთ დავიძინო? შეიძლება ქვემოთ დავიძინო? შეიძლება შუაში დავიძინო? შეიძლება შუაში დავიძინო? შეიძლება ზემოთ დავიძინო? შეიძლება ზემოთ დავიძინო? როდის მივალთ საზღვართან? როდის მივალთ საზღვართან? რამდენ ხანს გრძელდება მგზავრობა? რამდენ ხანს გრძელდება მგზავრობა ბერლინამდე? მატარებელი იგვიანებს. მატარებელი იგვიანებს? გააქვთ რამე საკითხავი? გააქვთ რაიმე საკითხავი? შეიძლება აქ რამე საჭმელის ან სასმელის ყიდვა? შეიძლება აქ რაიმე საჭმლის ან სასმელის ყიდვა? შეგიძლიათ 7 საათზე გამაყვიძოთ? შეგიძლიათ 7 საათზე გამაღვიძოთ?